Türkçe үйренеміз. қадірменді радио тыңдаушылар түрікше үйренеміз атты бағдарламаның жаңа бөлімі арқылы сіздермен біргеміз бұдан бұрынғы сабағымызда қала іші жолаушы автобустарында қажетті сөйлем мен сөздерді үйренген болатынбыз бүгінгі сабағымызда болса бір тіс дәрігеріне барып медициналық бақылау кезінде қолданылатын сөздер мен сөйлемдерді үйренуге тырысамыз сіздің тісіңіз ауырды ма тіс ауырғандықтан таңға дейін ұйықтай алмадыңыз ба егер тісіңіз ауырған болса оның қаншама қиын екенін білесіз тіс ауруы қашан қайда пайда болатыны белгілі емес сондықтан түркияда жүрген кезде тісіңіз ауырса дәрігерге түсіндіру үшін бірнеше сөйлем үйренуіңіз керек төмендегі söylемдерді назар салып тыңдап қаралық Bir diş doktoru bulabilir miyiz? Dişim ağrıyor. тіс дәрігері табуға бола ма тісім ауырып тұр Evet. Otelin karşısında bir doktor var. иә қонақ үйдің қарсы алдында бір дәрігер бар Probleminiz nedir? қай жеріңіз ауырады Dişim ağrıyor. Smorptur. Peki, oturun ve ağzınızı açın. Raksı oturunuz, şeni ağzınızda açınız. Şu anda ağrı hissediyor musunuz? Kazra orup mu? Evet. Sanırım apse yaptı. İya, rindip ketken şekilde. Hayır, apse yok. Sadece dolguya ihtiyacınız var. Yok, rindimigin. Tek plomba salu gerek. Burada Ne kadar süre kalacaksınız? Осында қанша уақыт боласыз? Yarın döneceğiz. Ертең қайтамыз. Yapabileceğim tek şey geçici dolgu. Әзірге тек уақытша пломба салуға болады. Ардақты тыңдаушылар, тіс дәрігеріне тісіңіз ауырып барған кезде қолданылатын сөйлемдерді аудармасымен бірге тыңдадыңыздар. Осы сөйлемдерде тіс дәрігерінің пунктінің қайда екенін, тістің іріңдеп ісуі, тіс пломбасы секілді тақырыптар қарапайым түрде түсіндірілді енді кейбір жаңа сөздердің мағыналарын үйренейік диш докторы тіс дәрігері ары ауру сыздау отырмақ отыру ауыз ауыз хиссетмек, сезіну долгы пломба дөнмек оралу кері қайту ардақты тыңдаушыларымыз бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқталды келесі аптада кездескенше сау болыңыздар түркше үйренеміз